Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Šest je lipnja 1982. godine. Šejk Sobhit u Fajli na aerodromu u Damasku čeka na led za Teheran. U glavnom gradu Irana treba sudjelovati na konferenciji koju organizira revolucionarna garda i njezin ured za oslobodilačke pokrete. Tufail je rođen 1848. i u Nadžafu je studirao teologiju. Nadžaf je bio šiitsko središte i tamo su s Tufailijem studirali Muhamed Bakr al-Sadr, Saed Abbas Musavi i šejk Muhamed Jazbek. A među studentima je bio i tada 18 godina star Hasan Nasralah. Kada se Tufaili vratio sa studija kući u Libanonu, dolinu Beka, počeo je razrađivati plan stvaranja islamskog pokreta otpora Izraelu. Uzor mu je bila islamska revolucija u Iranu. Dok je čekao na aerodromu u Damasku, Tufajli je saznao da su izraelske trupe prešle izraelsko-libanonsku granicu. Počelo je ono što su izraelske obrambene snage nazvale operacija Mir za Galileju a u će to uči kao rat u Libanonu. Kada je stigao na konferenciju, Tufail je zajedno s ostatkom delegacije šiitskih vođa iz Libanona tražio da Iran pomogne. Šest dana nakon početka izraelske invazije na Libanon, na aerodromu u Damasku sletili su prvi iranski vojnici, pripadnici revolucionarne garde ili pazdarana. Negdje oko 1500 gardista iz Ureda za oslobodilačke pokrete ušla je u Libanon, prije svega u dolinu Beka. Rezultate njihovog dolaska ovako opisuje Kim Gatas u knjizi Crni val. Nova radiostanica Glas Iranske revolucije počela emitirati propovjedi, vjerske pjesme i intervjue s pristalicama revolucije. I predsjednika Nasera koji je stajao na ulazu u Balbek, raznesenje i homeinijevi posteri poljepljeni su po zidovima. Iranske zastave viorile su se sa stupova ulične rasvjete. Zidovi su bili prekriveni sloganima o imamu Huseinu, Jeruzalemu i Mučeništvu. Gradski nadbiskup otet je i pušten nakon dva dana, ali poruka je bila jasna kršćani su napustili to područje. Alkohol je zabranjen. Žene su u velikom broju počele nositi veo, bilo zbog prisile, izbora ili predostrožnosti. Izlazak bez vela izazivao je nevolje. Crni čador iranskog tipa, velika tkanina, omotana oko glave i tijela, odjednom se pojavio. Neki su izvještaji govorili o obiteljima kojima je plaćeno između 100 i 150 dolara ako bi njihove kćeri stavile veo. Bila je to pozamašna svota u te dane u tom siromašnom gradu i zajednici. Iranci su došli s puno novca. Dijelili su jeftino gorivo za vrijeme oštrih zima, uspostavili bolnicu nazvanu po Homeiniju, preuzeli su i škole i davali školarine za studij u Iranu. Balbek je dobio nadimak Mali Teheran. Gardisti i drugi kadrovi pristigli iz Irana brzo su mijenjali dolinu Beka, široku dolinu u središnjem Libanonu koja se prostirala 120 km uzduž rijeka Litani i Orontes između libanonskih planina na zapadu i antilibanona na istoku. Pored toga što je strateški važna, u dolini je skoro više od polovine obradive zemlje u Libanonu. Pridošlice iz Irana nisu samo širile iransku verziju islamske revolucije. Kim Gatas piše. Bila je tu i vojna obuka. Iranci se nikad nisu borili protiv Izraelaca, ali počeli su novačiti i organizirati šiitsku mladež u dolini Beka. Privukli su radikale, tada je to još uvijek bila manjina, koji su sa strahopoštovanjem gledali u Homeinija ili su osjećali da je šiitska milicija Amal preumjerena i prebjegli su kako bi stvorili islamski Amal. Neki su se uvježbavali kod palestinaca, ali im je bilo dosta njihovog sekularizma, poput Imada Mugnijeha, mršavog, ozbiljnog dvadesetogodišnjaka, pobožnog, s dobrim smislom za humor, koji je bio dio Arafatove elitne snage 17. Mnogi od mladih šitskih novaka došli su iz bejrutskih južnih slamova, siromašnog pojasa ispunjenog izbjeglicama koji su u valovima bježali s juga Libanona nakon svakog izraelskog napada. Vrenje siromaštva, frustracije i dubokog osjećaja nepravde zbog izraelske okupacije pokazat će se povoljnim za iranske planove. Te 1982. godine nezadovoljni šiitski klerici zajedno s pazdaranima i drugim iranskim kadrovima počeće stvarati novu šiitsku miliciju u Libanonu. Ta će milicija dobiti ime Hezbolah, Božja stranka. Sopki Tufajli bit će prvi generalni sekretar Hezbolaha. Izrael je izvršio invaziju Libanona kako bi iz njega otjerao palestinsku oslobodilačku organizaciju i druge palestinske frakcije i kako bi dobio u toj zemlji prijateljsku vladu na čelu s vođama kršćanske milicije Falange. PLO će otići iz Libanona, ali invazija će tu zemlju gurnuti dublje u nered. Iz tog nereda izrašće Hezbolah, koji će postati najopasniji suparnik Izraela na njegovim granicama. hezbollah je izveo samoubilačke napade na stožer izraelske vojske u Tiru, na vojarne američkih marinaca i francuskih padobranaca u Bejrutu, planirao je i vodio ustrajan rat protiv izraelske vojske na jugu Libanona, koji je doveo do izraelskog povlačenja iz te zemlje 2000. godine. hezbollah je postao ključna snaga u libanonskom političkom životu, Godine 2006. u 32 dana dugom ratu, izazvanom napadom borca Hezbolaha na izraelsku pograničnu patrolu, taj je milicija teško namučila izraelske obrambene snage. U sirijskom građanskom ratu borci te milicije bili su ključni za opstanak režima Bašara al-Asada. Krajem 20. stoljeća taj će se milicija upetljati u pitanja energije i strategije na sredozemlju. Daniel Jurgin u knjizi Nove karte, energija, klima i sukob nacija piše. Godine 1999. otkriveno je polje plina ispred južne obale Izraela. Bilo je maleno, ali bio je to prvi udarac Izraelovoj potpunoj zavisnosti o uvozu ugljikovodika, koja je bila izvor velike ranjivosti i tjeskobe. Godine 2008. Izrael je počeo uvoziti plin iz Egipta putem plinovoda koji je vodio preko poluotoka Sinaj. Općenito, istočno sredozemlje se smatralo mrtvim morem kada su u pitanju značajne rezerve nafte i plina. Ali 2009. američka nezavisna tvrtka Noble Energy i njezini izraelski partneri pronašli su Tamar, plinsko polje svjetske klase udaljeno 70 km od izraelske sjeverne obale. Koristeći se superkompjutorima kako bi uz pomoć sveučilišta u Tel Avivu i Haifi analizirali podatke, Geolozi su identificirali još veću i više obećavajuću strukturu za koju nitko nije ni zamišljao da bi mogla biti tamo. To je vodilo do otkrića još jednog plinskog polja udaljenog 120 km od izraelske obale. To je bio div, jedno od najvećih svjetskih nalaza desetljeća. Prigodno ono je nazvano Leviatan. Otkriće je došlo u pravo vrijeme. Godine 2011. arapsko proljeće došlo je u Egipat. Velike demonstracije protiv režima dovele su do svrgavanja njegovog prvog čovjeka, Hosnije Mubaraka. Počele su i prve sabotaže plinovoda koji je vodio prema Izraelu, a na izborima izabrana vlada muslimanskog bratstva 2012. otkazala je ugovor s Izraelom o opskrbi plinom. Problem je postojao i s financiranjem eksploatacije tog golemog polja to je postalo jedan od velikih problema u političkom životu Izraela. Eksploatacija Leviatana je bila odgađena godinu za godinu. Daniel Jurgen piše. Godine 2015. Eli Groner preuzeo je položaj generalnog direktora Ureda premijera Izraela. Njegova prijašnja služba kao ministra ekonomije u izraelskom veleposlanstvu u Vašingtonu otvorila mu je oči za geopolitičko značenje energije i što bi Leviatan mogao značiti onda je naišao na novu knjigu o energiji koja je opisala rastuće globalno tržište plina. Prije nego što je prihvatio novi posao, Groner je o Leviatanu razgovarao s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Premijerovo prvo pitanje bilo je znaš li koliko košta zaštita tih polja? Na to je Groner odgovorio. To toliko košta zbog toga što su ona tako nevjerojatno vrijedna. Na svoj prvi dan u premijerovom uredu Groner je objavio da je njegov prioritet broj 1 da izvadi plin iz vode. Levijatan je bio samo prvo u nizu golemih polja plina koja su nađena u istočnom sredozemlju. 30 km sjeverozapadno od Levijatana Noble Energy je u teritorijalnim vodama Cipra pronašao golemo plinsko polje nazvano Afrodita. Godine 2012. talijanska tvrtka Eni u egipatskim teritorijalnim vodama našla je golemo plinsko polje nazvano Zor. Cijelo područje je sada postalo poznato kao istočno-sredozemni bazen ili Eastern Med. Leviatan je počeo s proizvodnjom plina 2019. godine. Svata otkrića i njihova korištenja dovela su do toga da je istočni Mediteran, a i Bliski istok, dobio još jedan razlog da postane jedno od strateških žarišta svijeta. Nije prošlo dugo vremena i Hezbolah se uključio u sve to. Daniel Jürgen piše. Iranski položaj u Libanonu, osiguran kroz Hezbolah, omogućava toj zemlji da sudjeluje u razvoju nafte i plina u sredozemlju. Također i omogućava novu bazu s koje se može izazvati Izrael kroz sigurnost plinskih polja, koja su sada prepoznata kao velika nacionalna vrijednost. Obećavam vam da će kroz nekoliko sati, izjavio je Hasan Nasralah, vođa Hezbolaha, u slučaju sukoba platforme prestati s radom. Kako bi potvrdio svoje riječi, Hezbollah je objavio video s metom postavljenom na izraelsku platformu. Dan nakon Nasralahove prijetnje, Egipat, koji je sada trebao prirodni plin, objavio je kupnju plina iz izraelskih platformi vrijednu 15 milijardi dolara. Vrijeme objave tog posla slučajno se poklopilo s Nasralahovom objavom, ali ipak je poslalo poruku da sada ne samo Izrael, već i Egipat imaju interes za sigurnost tih polja. Kako bi odgovorio na iransku i Hezbolahovu prijetnju, Izrael je puno investirao u sigurnost tih platformi, uključujući prilagodbu proturaketnog obrambenog sustava željezna kupola, kako bi presreo ruske i kineske rakete Kopno more, koje su dane Hezbolahu i Hamasu. Nakon početka iskorištavanja Leviatana, izraelski ministar za energiju Juval Štajnic izjavio je Otkrili smo puno više plina nego što ga možemo potrošiti. To nije vrijedilo samo za Izrael. Ta zemlja je zajedno s Grčkom i Ciprom potpisala sporazum koji je regulirao gradnju 1900 km dugog podvodnog plinovoda koji bi transportirao plin iz istočnog sredozemlja u Grčku, a onda dalje u Italiju. Nije puno vremena prošlo, a taj je plan izazvao reakciju Turske, koja je poslala ratne brodove u vode koje je Cipar smatrao svojom ekskluzivnom ekonomskom zonom. Plin je od istočnog sredozemlja učinio područje od prvorazredne geopolitičke i strateške važnosti. Kao datum kada je nafta postala strateška sirovina, obično se uzima trenutak kada je prvi lord admiraliteta Winston Churchill 17. lipnja 1914. godine u Donjem domu Britanskog parlamenta predložio zakon u kojemu je predlagao da britanska vlada investira 2,2 milijuna funti u naftnu tvrtku Anglo-Persian Oil, koja je imala koncesije za istraživanje i crpljenje nafte u Perziji, Iranu. Za tih 2,2 milijuna funti vlada bi dobila 51% vlasništva tvrtke. Prijedlog zakona poklopio se s odlukom Kraljevske mornarice da glavno gorivo njezinih ratnih brodova bude nafta, a ne više ugljen. Nafta je tako postala strateška sirovina prvog reda. Plin će dugo vremena morati čekati na taj status. Desetljećima se on spaljivao na bušotini kao neželjeni nus proizvod koji se dobivao prigodom crpljenja nafte. Tek u drugoj polovini 20. stoljeća golema polja plina postaće nešto što se smatra vrijednim, govori profesor dr. Igor Tekanić. Najveća polja plina su zapravo otkrivena i u Sjedinjenim američkim državama, jer uz velika polja nafte, naročito uz Black Giant i tako dalje, su bila i velika polja plina. Velika polja plina su otkrivena u zapadnom Sibiru. Inače, eksploatacija plina je u Sovjetskom savezu još bivšem počela negdje 30. godina. 30. godina je, pod kraj 30. godina je otkriveno veliko plinsko polje Saratov blizu tadašnjeg grada Stalingrada, današnjeg Volgograda. Čak je u tijeku rata počela proizvodnja i izgrađenje prvi plinovod negdje u drugoj polovici 1942. u jeku najžešće borbe i najvećih napora njemačke šeste armije, četvrte oklopne i ostalih njemačkih vojnih jedinica da osvoji Stalingrad. U Saratovu 200 km sjevernije se proizvodila električna energija iz jedne plinske elektrane. Kasnije su u zapadnom Sibiru otkrivena velika plinska polja i naročito proteklih 30 40 godina na poluotoku Jamal u sjevernom dijelu negdje zapadnog Sibira već na, u ledenom arktičkom prostoru su otkrivena velika plinska polja koja su vrlo pogodna i za eksploataciju. Nezgodna je jedina stvar da vam su daleka 10.000 km od Europe i recimo 8 ili koliko, 12.000 km od zapadne Europe, a 8.000 km od recimo Moskve i, i tako dalje. I kasnije su otkrivena velika plinska polja u istočnom Sibiru, u Jakutiji i južno između Sahalina i Jakutije i stoga je zadnjih 20 godina razvijen veliki projekt e, Sahalin koji je, da tako kažem, multitehnološki projekt koji razvijaju dvije najveće ruske energetske kompanije Rosneft, Nafta i Gazprom Plinska, ali i dvije među ponajvećim europskim, odnosno svjetskim energetskim kompanijama, ExxonMobil, Shell, to su sve sudionici na projektu Jamal. U listopadu 1931. godine Bahrain Oil Company počela je potragu za naftom u Bahreinu, 572 četvorna kilometra velikom otoku udaljenom 22 kilometra od obale Saudijske Arabije. Bahrain Oil Company bila je kanadska podružnica Sokala ili Standard of California, goleme naftne tvrtke nastale rasformiranjem Standard Oila. Nafta je u Bahreinu nađena 31. svibnja 1932. Bila je to prva nafta pronađena u arapskom svijetu. Geolozi i naftaši koji su našli naftu u Bahreinu gledali su i na 20 km udaljenu obalu nedavno stvorene kraljevine Saudijske Arabije i u geološkim crtama te obale vidjeli su moguća nalazišta nafte. U veljači 1933. u Saudijsku Arabiju koja je trebala novca došli su inženjer Carl Twitchell i odvjetnik Lloyd Hamilton. Dvojac je s Abdullahom Sulejmanom, ministrom financija kralja Saudijske Arabije ibn Sauda trebao dogovoriti uvjete za koncesiju za bušenje nafte. Madavi al-Rashid u knjizi Povijest kraljevine Saudijske Arabije piše Američki Sokal ponudio je Ibn Saudu ono što je odbila ponuditi Anglo-Persian Oil Company. Ponad gledanjem Stevena Longriga, Anglo-Persian Oil Company odbila je Ibn Saudove zahtjeve za godišnjom rentom od 5000 funti u zlatu i za zajam od 100.000 funti. Tvrtka je predložila da rentu plaća u indijskim rupijama umjesto u zlatu. Sokalov glavni pregovarač Lloyd Hamilton dogovorio je ugovor prema kojemu je kralj dobio trenutačni zajam od 20.000 funti i godišnju rentu od 5.000 funti. Kako je američka vlada tijekom ekonomske krize 1930-ih stavila embargo na izvoz zlata, Sokal je zlato kupio u Londonu i poslao ga parobrodom u Džedu, gdje ga je položio u jedinu banku u Saudijskoj Arabiji, Netherlands Trading Society. U uredu menadžera banke Abdullah Ibn Suleman prebrojavao je zlato na stolu dok su se Sokolovi inženjeri pripremali da sa svojim cijevima, dizalicama, bačvama, automobilima i kamionima polete za džedu. 29. svibnja ugovor o koncesiji je potpisan. Ona je bila potpisana na razdoblju od 60 godina i obuhvaćala je pravo istraživanje crpljenja nafte na području od oko milijun četvornih kilometara. Sokal je za potragu eksploataciju nafte u Saudijskoj Arabiji osnovao novu tvrtku, Californian Arab Standard Oil Company ili CASOC. Ta će tvrtka 1944. promijeniti ime u Arabian American Oil Company ili današnji Aramco. U ožiku 1938. na bušotini Damam 7, na dubini veći od kilometra, pronađene su prve velike količine nafte. Godinu dana nakon otkrića u Damamu, Kasok je s kraljevinom potpisao dodatak koncesiji, koju je proširio na područje od 1,1 milijun četvornih kilometara. Godine 1948. bušači Aramkoa počeli su bušiti u potrazi za naftom u Gavaru, mjestu koje je dugo fasciniralo geologe Aramkoa. Godine 1948. Tamo su i naišli na naftu. Kavar je brzo ocijenjen kao najveće polje nafte na svijetu. Između 1944. i 1950. Aramkova proizvodnja sirove nafte u Saudijskoj Arabiji povećala se s 21.000 na 548.000 barela nafte na dan. Jeftina nafta iz Perzijskog zaljeva postala je središnja komponenta američke posjeratne strategije. Obnova Europe ovisila je o njoj. Gavar polje dugo 280 km i široko 30 km i danas ima status najvećeg naftnog polja na svijetu. Vaclav Smil u knjizi Prirodni plin, gorivo za 21. stoljeće, procjenjuje da Gavar daje godišnje oko 250 milijuna tona nafte. Pored toga što je najveće naftno polje, Gavarije je golemo nalazište plina. Godišnje ono može dati do 21 milijardu kubičnih metara plina. Zanimljivo je a time već najavljujem i nešto geopolitike, da recimo svi pokušaj Kineza da njihove kompanije uđu u projekt e, Sahali nisu uspjeli. Rusi, pogotovo današnja politika Ruske federacije, trgovati i prodavati plin svakome, ali kod e, razvojnih projekata rađe će sudjelovati sa velikim svjetskim kompanijama nego recimo s kineskim kompanijama Sinopekom i Sinokemom. Dakle, drugim riječima, plinska polja su zapravo, najveća plinska polja su otkrivena u Rusiji, velika plinska polja su otkrivena u Iranu i u Saudijskoj Arabiji, premda Saudijska Arabija još uvijek znatan dio svog plina spaljuje na bakljama. Dakle, drugim riječima, ne koristi ga u eksploataciji, tako da danas zadnjih 20 godina je opet ulaganjem u tehnologiju eksploatacije niskopropusnih ležišta, Sjedinjene američke države su ponovno postale najveći svjetski proizvođač i nafte i prirodnog plina. Pretekli su i u nafti Saudijsku Arabiju, Amerikanci danas proizvode oko 750 milijuna tona nafte, Saudijska Arabija jedno 500 tinjak, Rusija 550 otprilike. Amerikanci su i najveći po proizvodnji prirodnog plina, oko 750 milijardi kubičnih metara od 4 milijarde svjetske proizvodnje. Drugi najveći proizvođač je Ruska federacija sa otprilike 550 milijardi kubika i treći najveći proizvođač je Iran Iran je veliki proizvođač prirodnog plina. Iran proizvodi oko 220-230 milijardi kubičnih metara, metara prirodnog plina i Iran sve više izvozi prirodni plin, naročito u Indiju i Pakistan pa i druge susjedne zemlje. prosincu 1953. Lavrenti Berija, jedan od četiri potpredsjednika vlade Saveza Sovjetskih socijalističkih republika i ministar unutarnjih poslova, na suđenju osuđen je da je imperialistički agent te da je sudjelovao u kriminalnim, antidržavnim i antipartijskim aktivnostima. Odmah nakon zaključenja suđenja Berija je pogubljen. I tako je završila borba za vlast nakon smrti Josifa Visarionovića Staljina. Iz te je borbe kao pobjednik izašao Nikita Sergejević Kruščov, prvi sekretar komunističke partije Sovjetskog saveza. Pobjednik se morao i dalje nositi s utjecajnim kolegama, nekadašnjim članovima Stalinovog politbiroa. Najjači nakon Berijine smrti bio je Vjačeslav Mihajlović Molotov, ministar vanjskih poslova. Vladislav Zubok u knjizi Neuspjelo carstvo, Sovjetski savez u hladnom ratu od Stalina do Gorbačova, piše. Od jeseni 1954. Molotov i Hruščov stajali su na suprotnim stranama u skoro svakom pitanju, od obrade neobrađene zemlje do obrambenih pitanja. Borba za premoć između njih dvoje počela je u punoj silini tijekom razgovora o neutralnosti Austrije od veljače do travnja 1955. Austrijska vlada bojala se da će doživjeti sudbinu podijeljene Njemačke i pristupila je Kremlju s ponudom pregovora o zasebnom sporazumu kako bi se okončala sovjetska okupacija. Molotov je bio protiv toga. Mi si ne možemo priuštiti povlačenje sovjetskih trupa iz Austrije, odjekivalo je iz tajnog memoranduma višim diplomatima iz prosinca 1953. jer bi to značilo stavljanje Austrije u ruke Amerikancima i slabljenje našeg položaja u Srednjoj Europi. Hruščov je potpuno suprotno tvrdio da će neutralnost Austrije oslabiti NATO i većina u prezidiju složila se s njim – nakon što je dogovoren austrijsko-sovjetski sporazum, pobjednički prvi sekretar iskoristio je neformalnu prigodu na prijemu kako bi prstom zaprijetio molotovljevim zamjenicima u Ministarstvu vanjskih poslova. Od sada nadalje, rekao im je, oni moraju naputke uzimati ne od svog šefa, već od partijskog vodstva. Sukob je produbljen podsjetom Hruščova Jugoslaviji krajem svibnja i početkom lipnja 1955. godine. Već činjenica da su u sovjetskom izaslanstvu bili Hruščov, Liverpool maršal Žukov, a da nije bilo Molotova, govorila je puno promatračima međunarodnih odnosa. Molotov je bio žestoko protiv normalizacije odnosa između Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Hruščovi većina u partijskom vodstvu smatrali su da je sukob Staljina i Tita bio samo jedna od štetnih Staljinovih i Molotovljevih odluka. Vladislav Zubok piše. Rascijep s Jugoslavijom, rekao je Hruščov delegatima partijskog plenuma, bila je samo jedna od skupih grešaka koje su učinili Staljin i Molotov nakon 1945. U zapanjujućoj tvrdnji prvi sekretar je sugerirao da su te greške pomogle u pokretanju hladnog rata. Započeli smo Korejski rat i još uvijek rješavamo njegove posljedice. Kome je trebao taj rat? Upitao je retorički Hruščov. Ta njegova improvizirana retorička bodlja bila je tako provokativna da je izrezana iz tiskane verzije transkripata plenuma. Molotov je ostao ministar vanjskih poslova do lipnja 1956. Onda je diplomatsku karijeru nakon smjene nastavio kao veleposlanik u Mongoliji. Hruščov je namjeravao sam voditi novu vanjsku politiku. Jedno od važnih dijelova te nove politike bit će i raspolaganje sovjetskim energentima, prije svega u tim godinama naftom. Neće proći dugo vremena i plin će postati važan dio sovjetske vanjske politike. Kod prirodnog plina nema takvog jednog trenutka. On je vrlo postupno ulazio u strateška razmišljanja. On je prvi puta je postao predmet geopolitike na opet relativno tih način. Primjerice, kad je Sovjetski savez 60. godina imao velike viškove plina i kad je sagradio plinovode, prvi su bili plinovodi od Saratova prema Moskvi, to su još 50. godina gradili, preživjeli zarobljenici pretežito šeste njemačke armije, koji su gradili taj prvi plinovod i možete misliti kakvi su bili uvjeti izgradnje plinovoda kad je 43. kapituliralo u Stalingradu 92 tisuće njemačkih zarobljenika se predalo, a 55. kad su pušteni u Njemačku preostalo ih je 5 tisuća otprilike koji su preživjeli izgradnje plinovoda i rad na plinovodima i tako dalje. Dakle, na tih način je 60. godina Sovjetski savez je želeći da ekonomski homogenizira svoj tada geopolitički i ekonomski prostor. Sjetimo se, u geopolitičkom smislu okvir je bio takozvani Varšavski ugovor. Dakle, nakon drugog svjetskog rata, nakon svađe bivših saveznika Sovjetskog saveza i s jedne strane i Sjedinjenih američkih država i zapadnih saveznika s druge strane, u tom slučaju Sjedinjene američke države formiraju Sjevernoatlantski pakt, e, NATO. Međutim, kasnije kad su se stvari počele postepeno mijenjati, kad je tehnološka nadmoć zapadnih zemalja postepeno učinila svoja, naročito tehnološko liderstvo Sjedinjenih američkih država, tada zapravo Sovjetski savez počinje graditi svoju vojnu strukturu, osnovanje takozvani Varšavski ugovor kao vojno-politička organizacija i SEF što je zapravo kratica ekonomske udruge sve ekonomskog saveza socijalističkih zemalja. I u tom dijelu je Sovjetski savez procjenjujući još 50. i 60. godina, rekao bih ekonomsku slabost, prije svega u proizvodnji hrane i sredstava visoke tehnologije, je zapravo pokušao a u stalnoj opasnosti da društveni procesi naruše socijalizam u pojedinoj od tih satelitskih socijalističkih zemalja istočne Europe Sjetimo se demonstracija u istočnoj Njemačkoj 53. godine, 56. godine demonstracija i pokušaja rušenja socijalizma u Mađarskoj, 68. praškog proljeća u, u Čehoslovačkoj i tako dalje. Dakle, Sovjetski savez je pokušavao ekonomski privezati ili bolje rečeno uključiti zemlje istočne Europe u svoj ekonomski sustav. izravni povod za stvaranje Varšavskog ugovora ili punim imenom Varšavskog ugovora o prijateljstvu, suradnji i međusobnoj pomoći bila je odluka NATO-a na sastanku u Parizu 23. studenog 1954. da u članstvo primi Saveznu republiku Njemačku ili Zapadnu Njemačku. Godine 1948. na Haškoj konferenciji francuski političar, kasni predsjednik vlade René Plaven, predložio je stvaranje nadnacionalne europske vojske, koja bi bila način da se oružane snage zapadne Njemačke uvrste u zapadnoevropski obrambeni sustav. Godine 1952. u Parizu potpisan je sporazum o stvaranju Europske obrambene zajednice, ali on nikuda nije vodio, dobrim dijelom zbog velikog otpora u francuskom parlamentu. Kako se nešto moralo napraviti sa zapadnom Njemačkom, zemlje članice NATO-a odlučile su je primiti u članstvo te organizacije. Taj je čin natjerao sovjetsko vodstvo da formulira novu vanjsku i obrambenu politiku. Vladislav Zubok piše. Prema veteranu sovjetske diplomacije Aleksandrovu Agentovu, novi se pristup sastojao od tri glavna elementa. Ojačati do maksimuma i privezati u Sovjetski savez narodne demokracije Istočne i Srednje Europe. Stvoriti gdje god je to moguće neutralnu tampon zonu između dva suprotstavljena vojnopolitička bloka i postupno utemeljiti ekonomske i druge manje više neformalne oblike miroljubive suradnje sa zemljama članicama NATO-a. Hruščov, kao što su se i bojale mnoge zapadne vođe, ciljao je na potkopavanje NATO-a i na koncu prisiljavanje Sjedinjenih država da se povuku iz Europe. Kasnije, u veljači 1960. na sjednici prezidija, Hruščov će priznati da je to njegov najdraži san – u ostvarivanju prvog elementa nove vanjske politike Kremlj je u svibnju 1955. stvorio organizaciju Varšavskog ugovora. Kao što je NATO dao legitimnost prisustvu američkih trupa u zapadnoj Europi, tako je ova nova organizacija dala dodatni razlog Sovjetskom savezu da stacionira svoje trupe u istočnoj Europi. Varšavski ugovor omogućio je da intervencije u zemljama narodne demokracije budu prikazane kao saveznička pomoć u spašavanju režima. Tako je bilo prvi puta 1956. u Mađarskoj. Pored vojne, novi elementi vanjske politike imali su i ekonomsku dimenziju. Vladislav Zubok piše. Pored nove tolerancije za neutralnost, tu je bio i novi interes za ekonomsku suradnju i trgovinu. Stalin je bio opsjednut držanjem Sovjetskog saveza zatvorenim za zapadne utjecaje i davao je prednost autarki i izolaciji pred ekonomskim i trgovačkim vezama sa zapadnim zemljama. Kolektivno vodstvo, prije svega Mikojan, koji je bio odgovoran za vanjsku trgovinu, vjerovalo je da je Stalin bio u krivu, oni su se vratili ideji izvučenoj iz arsenala bolševičke diplomacije iz 20. godina, kada su sovjetske vođe gledale na trgovačke dogovore s kapitalističkim zemljama kao na način da se dobiju vitalne investicije i tehnologije te stekne potpora kapitalističkih poslovnih krugova za poboljšavanje političkih odnosa. Mnogi u prezidiju očekivali su da će mase kapitalista stajati u redu ispred vrata sovjetskih veleposlanstava u Washingtonu, Parizu, Londonu, Bonu i Tokiju. Ekonomska diplomacija imala je još jednu dimenziju. Ona je omogućavala zemljama narodne demokracije da opstanu. Energenti poput nafte i plina bili su ključni u toj diplomaciji. Jedan od prvih elemenata toga je bila izgradnja mreža plinovoda kojima je Sovjetski savez osigurao opskrbu istočnih zemalja istočne Europe prirodnim plinom plinovodna mreža u zapadnoj Europi počela se graditi s početkom 70. godina kad je otkriven prirodni plin, prvo nafta pa onda i prirodni plin u Sjevernom moru onda u Nizozemskoj, onda u priobalnom prostoru Nizozemske, Danske, Norveške i tako dalje. I tad se u Sjevernom moru, sjeverozapadnoj Europi počela graditi mreža magistralnih i distribucijskih plinovoda. Sovjetski savez je gradeći mrežu plinovoda prema svojim, da tako kažem, satelitskim zemljama od Poljske, Mađarske, Čehoslovačke, Rumunjske, zapravo nastojao privezati njih u određenom smislu u svoj ekonomski sustav, dajući im opskrbu jeftinim plinom. Prije 40 godina cijene plina koje su plaćali Mađari i Poljaci u Sovjetskom savezu su bile 5 do 6 puta niže od cijena i tog istog plina koji je Sovjetski savez izvozio na zapad. Nekakvi prvi, ali skoro nevidljiva geopolitička točka je bio sporazum sa dvije zapadnoevropske kompanije, dakle ruskih ne kompanija nego tada još ministarstva za plin. Jedan je bio sporazum s talijanskom tvrtkom Eni o izvozu prirodnog plina i kupovini talijanskih cijevi za opremanje plinovoda, a drugi je bio sporazum sa austrijskom tvrtkom OME, koji je nastao 60. godina u okviru potpisivanja austrijskog državnog ugovora i zapravo povlačenja e, sovjetske vojske iz Austrije, kojom je omogućeno austrijskoj kompaniji da stanovite količine prirodnog plina iz Rusije kupi preko Mađarske i po naravno onim socijalističkim, da tako kažem, cijenama i preproda ih 5-6 puta skuplje na zapad. I tako je OMV postao velika respektabilna energetska kompanija. Dakle, ali to se u početku nije toliko ogledalo kao geopolitički elementi, mada je zapravo tiho geopolitički kapilarno pokušavao Sovjetski savez privezati svoje istočno-evropske susjede u svoj ekonomski sustav. Godine 1959. u sjevernoj Nizozemskoj, pored mjesta Slohteren, otkriveno je veliko polje plina koje je dobilo naziv po pokrajini Groningen. Do danas to je najveće plinsko polje otkriveno na europskom kopnu. Krajem 60. godina prošlog stoljeća u Sjevernom moru počela su se otkrivati velika polja plina. Godine 1969. u norveškom dijelu tog mora nađeno je polje i nazvano je Ekofisk. Dvije godine kasnije u britanskom dijelu nađeno je polje nazvano British Brand. Godine 1974. u norveškom dijelu pronađeno je polje Staffjord a pet godina kasnije nađeno je i najveće polje plina u Sjevernom moru, ono je nazvano Troll. Iz svih tih polja plin se usmjeravao prema zapadnoj Europi, ali ona je trebala puno više plina nego što ga je mogla dobiti iz tih polja. Vaclav Smil piše. Europi desetljećima smatranom lišenom bilo kakvih izvora ugljikovodika posrećilo se kada su otkrivena gigantska polja plina prvo u Nizozemskoj, a onda i u Sjevernom moru. Ona su putem lako izgrađenih plinovoda dovela goleme rezerve plina do tri najveće ekonomije kontinenta. Ali to nije bilo dovoljno da se zadovolji potražnja i kontinent je razvio rastuću ovisnost o uvozu sovjetskog, a nakon 1991. ruskog prirodnog plina. Europska mreža prirodnog plina počela se razvijati tijekom kasnih 60-ih s prodajom plina iz Groningena Belgiji, Njemačkoj 1966. i Francuskoj 1967. te s prodajom sovjetskog plina s ukrajinskih polja, otkrivenih prije drugog svjetskog rata. Prvo je bilo Šebelinka, Čehoslovačkoj, također 1967. Godine 1968. Austrija je bila prva zemlja izvan sovjetskog bloka koja je dobila sovjetski plin putem kratkog nastavka plinovoda koji je vodio do Čehoslovačke. Slijedila je zapadna Njemačka 1973. Te godine također na plinovod bila prikopčana i istočna Njemačka. Italija je došla na red 1974. i Francuska 76. Sva ta mreža kojom se sovjetski plin distribuirao po zapadnoj Europi išla je preko jednog plinovoda, čiji je glavni dio koji je vodio iz Sovjetskog saveza do istočne Europe sagrađen 1967 godine 1973. taj je plinovod imao kapacitet od 7 milijardi kubičnih metara plina. Do 1980. kapacitet se povećao na 55 milijardi kubičnih metara plina. Europa je trebala goleme količine sovjetskog plina. Sovjetski savez bio je voljan taj plin dostaviti i na njemu zaraditi, što u novcu, što u utjecaju. Naravno, cijene plina su bile relativno vrlo niske, plin je bio badava, pa su čak, ako se dobro sjećamo, pred jedno 20 25 godina, kad su došli prvi sukobi između Ukrajine i Rusije, poslije već raspada Sovjetskog saveza, da je eh, čak i kraj nekog jezera pokraj Kijeva je prirodnim plinom grijano jezero da bi se labudovi koji su se selili eh, sezonski lakše spustili i ne spuštali na zaleđeno jezero. Dakle, upotreba plina u Sovjetskom savezu je bila iznimno neracionalna, međutim izgrađena je velika mreža koja je kasnije kad je došlo do raspada Sovjetskog saveza i kad se je došlo do odvajanja i, i nekih zapadnih republika bivših poput Ukrajine i tako postao predmetom geopolitičkih sukoba. Prvi sukob je počeo već 80. godina kad je američka tadašnja administracija predsjednika Regana prvi puta jako prigovarala Europskoj uniji što je počela sudjelovati u izgradnji plinovoda kroz Poljsku i kroz Ukrajinu da bi preko tih plinovoda nabavljala tada još sovjetski plin. Onda je došlo do raspada Sovjetskog saveza, deset godina, rekao bih, tržišnog mira na svjetskim energetskim tržištima i nafta je donekle bila geopolitičko oružje upravo zbog svog svojeg značaja u logističkoj opskrbi vojnih snaga, međutim prirodni plin je bio negdje na tržištu i gotovo. Međutim, tada su upravo sukobi e, Ukrajine i Rusije oko cijena plina u transportu prema zapadnoj Europi i takozvane prve one ukrajinsko-ruske plinske krize iz 2006. 2009. i tako dalje, zapravo uperile, rekao bih, reflektor je geopolitike i na segment prirodnog plina. Geopolitika plina postala je važna u 70. godinama prošlog stoljeća. Prvo su se zbog geopolitičke važnosti plina zabrinuli u sovjetskom rukovodstvu. Početkom 70. godina Sjedine američke države i Sovjetski savez započeli su politiku detanta, popuštanja napetosti među supersilama. Sastavni dio tog popuštanja bila je sovjetska suradnja u američkom izvlačenju iz Vjetnamskog rata. Za dio ljudi u sovjetskom vodstvu to je bilo previše. Oni su smatrali da je to napuštanje starog saveznika. Drugi su u tome vidjeli nužan potez kako bi se u popuštanju napetosti ostvarile ključne pogodnosti za Sovjetski savez. Vladislav Zubok piše. Podrška premijera Kosigina detantu održavala je na široko rasprostranjeno očekivanje među vođama sovjetske industrije da će europski detant i američko-sovjetski summit ponovno otvoriti pristup zapadnim ekonomskim, financijskim i tehnološkim resursima. Černjajevljev dnevni zapis sastanka Politbiroa od 6. travnja daje šaroliku ilustraciju toga. Kosiginov zamjenik i dugogodišnji ministar za naftu Nikolaj Bajbakov i ministar vanjske trgovine Nikolaj Patoličev predstavili su nacrt sporazuma o ekonomskim i trgovinskim sporazumima sa Sjedinjenim državama. Nikolaj Podgorni oštore prigovorio suradnji s Amerikancima na izgradnji naftovoda i plinovoda iz Tjumena i Jakutije, dva područja pod permafrostom istočno od Urala. Mogu li Sovjeti razviti Sibir bez stranog kapitala i tehničke pomoći? Brežnjev je pozvao Bajbakova da govori. On je mirno uzeo mikrofon, jedva skrivajući ironičan izraz lica. Koristeći se činjenicama i brojkama, on je pokazao profitabilnost i dobrobit sporazuma. Ako mi odbijemo sporazum, nastavio je Bajbakov, nećemo biti u mogućnosti za još 30 godina doći do naftnih rezervi u Jakutiji. Tehnički mi možemo položiti plinovod, ali nemamo metala za cijevi, strojeve i opremu. Na kraju, politbiro je glasao za nacrt sporazuma. geografski gledano centar potrošnje je bila Srednja Europa. Glavni potrošači prirodnog plina u Europi su bili, Srednjoj Europi su bili Njemačka, Austrija, i Italija, naročito sjeverna Italija i zato je naravno bilo najpogodnije geografski graditi velike plinovode kroz Ukrajinu. Osim toga Ukrajina je pretežno ravna zemlja onaj dio, sjeverni dio i zapravo zapadni dio Rusije je također za ravna zemlja i gledajući i tehnički i ekonomski najpovoljnije je bilo izgraditi velike plinovode preko Ukrajine. Prvi plinovodi veliki je, jedan je izgrađen i preko e, Poljske, također za opskrbu e, koji je krenuo u Njemačku. Međutim, nakon raspada Sovjetskog saveza, Poljaci su se u tom svojem, rekao bi, geopolitičkom oslobađanju od velikog stiska Sovjetskog saveza, koji nije bio samo iz sovjetskog perioda, nego postoji stara povijest, e, rekao bi, geopolitičke ljubavi Poljske i Rusije, stara nekoliko stotina godina. Prema tome, Poljska je, želići se osloboditi geopolitički sveza sa Rusijom, Poljska se suprotstavila i Poljska nije dozvolila proširenje i izgradnju novih plinovoda. Onda je u cijelu priču ušla e, Njemačka, sad već ujedinjena Njemačka kao najveća ekonomska sila u Europi i stvorena je ideja i koja je do realizirana u izgradnji jednog velikog plinovoda kojim bi se opskrba išla jer se vozi plin iz, odnosno transportira plinovodima iz poluotoka Jamal zapadnog Sibira, pa preko zapadne Rusije ili kopnom ili morem. Pošto Poljaci nisu dali kopnom, pošto također u prvo vrijeme Baltičke države nisu htjele da plinovodi prelaze preko njih jer su osjećali da bi to mogao biti daljnji element geopolitičkog stiska, ne sad više Sovjetskog saveza koga više nema nego Rusije, koja upravo na valu poskupljenja cijena energije poslije 2003. 4. pet ponovno stiče stanovitu veliku geopolitičku moć koristeći to plin, pa su oni to odbili. E onda je došao njemački prijedlog, ajmo izgraditi podmorski plinovod preko Baltičkog mora. Godine 1982. kako bi se zadovoljila sve veća potražnja za sovjetskim plinom, počinje izgradnja novog plinovoda koji je trebao spojiti novopronađena golema polja plina u zapadnom Sibiru s potrošačima u Europi. Od Urengoja u zapadnom Sibiru do postaje Uzhorod na tada sovjetsko-čekoslovačkoj granici preko Ukrajine položen je 4451 km dugi plinovod koji je pušten u promet 1984. godine. Svi plinovodi koji su sagrađeni preko Ukrajine postaće veliki problem u 21. stoljeću. Zato će se graditi novi, kako bi ruski plin zaobišao Ukrajinu, govori profesor dr. Igor Tekanić. Dio europskih zemalja je očekivao da će se tome suprotstaviti jako opravo ove ekološki osviještene zemlje sjeverne Europe poput Finske i Švedske, oni su jako prigovarali sve dok, e, sve dok e, vlasnici projekta, izrađivači projekta nisu, dakle ruske i, njemačke kompanije nisu rekle Švedskoj dobro, onda je jedan priključak za Švedsku s potrebnim količinama plina koji Švedskoj treba. I Šveđani su dali suglasnost za projekt, Finci su također dali suglasnost za projekt jer je njihova infrastruktura sudjelovala jednim dijelom u izgradnji i to je projekt Sjeverni tok u kojem se transportira prirodni plin od Viborga, pokraj Sankt Petersburga, do sjeverne Njemačke, i e, gdje se zapravo izgradila, do sad je izgrađena mreža, takozvani projekt Sjeverni tok 1, to su dva plinovoda u sustavu koji transportira plin u maksimalnom kapacitetu od 55 milijardi kubičnih metara godišnje. Recimo Hrvatska troši 2 milijarde 600, 2 milijarde 700, nešto manje od 3 milijarde, dakle 55 milijardi kubika godišnje. Onda je došlo do izgradnje, do ideje izgradnje sjeverno toka 2, još dvije cijevi sa još 55 milijardi i onda je došlo do sukoba geopolitičkog između Europske unije s jedne strane i Rusije s druge strane. 27. kolova za 1859. godine pukovnik Edwin Drake i njegovi bušači kod Titus su iz bušotine duboke 21 metar počeli izvlačiti naftu. Drake ju je pumpom počeo izvlačiti na površinu zemlje. Tako je počelo doba nafte. Dvije godine kasnije tragači za naftom izbušili su prvu bušotinu iz koje je nafta sama kuljala. Uz naftu iz bušotine izlazio i plin koji se zapalio i stvorio vatreni zid koji je ubio 19 radnika. Od tada pa desetljećima kasnije prirodni plin smatran je smetnjom koja je pratila potragu za naftom i njezino vađenje. Plin se obično spaljivao na bušotini ali u drugoj polovini 20. stoljeća plin je polako postajao strateška sirovina. U 21. stoljeću on će postati važan skoro poput nafte i oko njega će se slagati geopolitička slika svijeta u kojem živimo. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimili Nikolina Čulum i Miroslav Šep. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2021. godina.